Bueno, emaitzak entzune eta gero, Jose Miguel López, Eguardion. Eguardion urti. Zemos. Ondo, ondo. Zondo. Eh, ez Bai, Ay, bai, bueno. Eh. eh alde pixkate bitxu, baina, bueno. Kirol, kirol emaitza aldetik, eh, behintzat reala eta eta, bueno, pixka... Bueno, jo jartzurek, jo barrak. Ez zilo beto. Egia zan, goi maila eta, ja, jalitzen, buka bukatu zetik, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, Dek, txapelak entzeko modukua, eh? Hor gari argot eta mm, kompainiek, eh? A ber, irugarren maila eiotzeko aukera da. Bueno, hori ebeste zabadek, baina degia zan guztu bat edik, eh? Herriko talde bat horren ondo jokatzea eta gainea horren ondo gotea, eh? Uh mhm, -huh. Bueno, eh, kontaigu zu, Jose Miguel, eh, nola juntzen, oi hartu bai. partidua? Bai, berinon aurka, lider aurka, zan bietan bi lideren aurka jokatu zela, nahi tazuna, azkotik jen partidira bat zintzuten, eta berinon aurka ere, Donostian irabazi eta zaila da kapital irabaztea, eh? beti baki guanea baileak eta zer alde duten askotan eta presilua zizatu duten eta jendea eta konbei eta gari argoten mutileak egin oso ondo eta gaina gehiago galtzen azizien partida, bat eta huiz e, eh, gero lehenetxeko zatilean berein duen zuten eta gero peralti bat ezker e, eh, fernandez edetek bigarren e, gola ez orduan ikustan bezala ikusgarria Gainia, bueno, azte ontar izan egin horrez, e, irratia gari argot eta ariz bedezi hartu eta erikoiz markoz ikusten zenez, taldea ze gogotxu da bizen, eta ze, ze interra dakaten ez, eta zabe bezala ez, egin zuz horionak emateko moko handela, eta jende animatu, gila zer ukaldi joateko partidu ikustea, merezi duela e, talde hau ikustea ez. Eta bueno, izan takero, amekakoa emango dut, e, zain bezala ibalo Valencia, gero, unai arbelaitz, John Martin, Inaulo Perena, Pileta Paola Zar, Iban Pikabea, Josu Txabarri, Iurita Tazpiroz, e, eh, Xerena Pasaran, Ineu Ferrandez eta Bilez Esponda. Eh, aldaketak, Gorka Azpeitia, Pablo Gaztelu Mendi, Jon Almandoz, Josu Ribarren eta Ariz Bereziatua. Eta golak esan bezala, e, bat Ineu Ferrandezek eta besteak, Xavier e, La Pasaran. Zagatera de madugu, Anaita Zuradikoa lider, e, ogeita bezatzi punturekin, Bigarren Berillo, ogeita punturekin, Tolosa, hogeita maus punturekin, eta oiartzu laugarren, hogeita mairu punturekin urzi. Gusten dek, eh? Bai, bai, bai. Berillo hortikan bi puntua, Tazorren partida gaina etxian daukate, larun batean labalar dugutxitan, kralekuna futbol zelaren ugal ditxon. Aha, Eta e, oiartzun, e, eh, Real Union, eta nik usta usten taldea polita dagola, eta gauzak politiak egiteko aukerak gaina, eh? Uh mhm. -huh. Partido, partido, egun berda, zaten zumezela gari argote lengo, lengo baina nik uste dut e, arro, arrozatitzeko gaudela, oiartzu arra dira gainenak, eta egia maila, maila oso ona. Bueno, eh, hori mutilen lehenengo taldea, bai. eta neskak ere, bueno, ba, partida txukuna ez? Bai, bai, bai, iruta bat irabazi zuten, ondo, eka garai gara iperen garen zitsuko eh, azetikan eduzien taldea, eh, eh, irabazi egin zuten, eh? Ordu, irabaziko partida zene etxian, eta irabazi gero, hor eh, goiko postuetan dozte, eh? Gola, eh, anez atuzun, eh, gol bat, eta bestia maiderrek, eh, bi gol. Zakapera, Atletik B, hogeita mairu punturekin, bigarren hori hartzun, hogeita ez zipezi punturekin, irugaren abanto, hogeita sortzi punturekin, eh? E, punto bat e, abantaila, eta hurrengo partidoan Eibarren, Eibar hori hartzun, eh? Ea, e, irabazte duten partidoi edo, eh, gutxinez, e, abet partidu hori bat atzun dioten, eta orgoiko postuetan ere jartzeko, aukera duten. A ber, a ber, bueno, zer gehiago, Ximiel? Bueno, lehera, izan fazia, oiatzunek bi ikasberrik bi, zortzigarren, horrezko jubilin jak. Antigo bi oiatzunek bat, zortzigarren, areto futbola futbol zala, le, lehen maian, oiatzunek lau, zur tabernak bat, lider dijo oiatzunek, lider dijo bigarren maian pau erradiaz lau, toribanek bat, bos barren, irugarren maian, zamaniego lau, baobak, iru, eta ben eh, zortzigarren. Zaski bala jaren ezan, eh, neko ratxatxarrak eta biztela, eh, eh goiko iugarren mailakoak, e, katukalek iru eta bost, oiartzuko zazkielagorak berrorita eh, amazazpi, eh, eta oiartzuarrak hor e, amargarren e, zekaferean. Eta badak ireno oiarteko emaitzek amantzen zuten ere, bai. eta, bueno, ezan pena bat ez, hor e, berri eta urreko kaporak eta izin dutela jokatu, Digan, bi partida galduz juzte, eta ez izan dute zelkatu, eta bueno, urren batia, urrengo batia izango da, eh? Uh -huh. Bueno, eh, emakumezkoen Superliga, hartuko dugu, Simi? Ba, hoi da, hori, sí. Superliga, hemen esan, errealak eh, eh, irabazi gintzula, atletik bai, eta lagunak kaldu. Horren, zekatera zebat bat dugu, Barcelona lider, berroita bai punturekin, bigarna atletik, berroita betzi punturekin, eta gero, real, azazpigarren eh, postuan, hori punturekin, eta lagunak, ama bigarren, Hemen zortzi punturekin, eh? Orduan, reala hor dago, ondoko katu ea e, kopa jokatzeko aukera badukan, eta atletik izan bezala ondo, bigarren e, eh, postuen. Eta torna atletik Madrid, Reala, Valencia atletik eta lagunak, Levante. Mm, bigarren eh, e, B hartuko dugu, Sanse, bueno, hor txedabi, irugarren mailara geizteko, eh? Bueno, hor e, da bil, baina, bueno, atzo bedik eta hona intzuten, hau ba, ezen aurka, eta nik uste dut, nabaitzen dela, ez, pardo jokatzen eta Ruben Pardo dieko eta alde eta hau bat egun zeklazia daukan, e, eh, zutu batzua ere beha izan duzera honena, eta pixka pixka bat diko goruz ez. E, lider dihoa bilantez, e, eh, bai kopa eta liga ikusgarriko demoraldi egin da, berroita zein zei punturekin, Ponferra dira bigarren, Eibar, irugarren, ogeita punturekin, Amore Bineta, Alabez, geho, ogeita malo punturekin, ja, ja, bada, oz, oluga, ja, eh? E, bigarrenetik, Alabez, ja, ja, zei puntu eta nahiko eskaz, erra nion, eh? Amargarren, hogeita betzi punturekin, eta Roberto Olareko tentaldea, mm, nahiko, nahiko lanak izango hor, e, eh, zekatzeko, playoffa jokatzeko, eh? Giozasuna B, garen, izan bezala, reala, e, B, e, hogei punturekin, eta dauka, e, logorrengoa, bi puntura, orduan, bueno, orduzte, eh, orduzte. Mm. Bigarren eh, amaia hartuko dugu, Jose Miguel. Bai, hemen, badirudi, pixka bat, ja, e, aldea pizkat hartu dula Deportibo, Deportibo berroita behi punturekin, eta gero hemen dago, bueno, e, eh, kizon da punto gutxila, aia oliz, bigarren ogeita meretzi punturekin, Herkules ogeita meretzi, Elx ogeita bazazpi, Zeltak ogeita bazazpi, eh? eta gero da postuan, dozte naztik e, eh, amazei punturekin, e, Girona, geizka zeitzaren taldea mm, punturekin, izango du, eh? maila, maila eta gero Hueska, emezazi punturekin, eta Bilarreal B, emerezi punturekin, oida, e, eh, bigarren e, eh, maiako zea, eh? <clears throat> Bueno, e, eta ze pasatzen da gure <laughs> realarekin, Jose Miguel, partido bueno, pues, kaskarra zuen, eh? Baino bat eban zigula, zetiko berrilek, eta kegi izan duzela, eta partidua ja hasi zen gaizki, penalti, penalti garri izan duzela, e, demido fena, nik ez nola defensa bat, june izke eh, ez da, eskubalo jau, ez, eh, oi fugu, da, ez? Eh? Eta nik ez dut ikustu gaina, martirak korrako zula lehenko, lehen bastean, ez? Eh? Mm -hmm. konturatu dela ez, Inigo jokatu behar duela hor biztot, momentu edetan atzea atzean dila Inigo eta Mikel González bionenak, eta hori mirau begainia partidu gara jen ere ez duzela eh? eta gau kadamuro ere, bai kadamuro atzean ere eura dizu eh? Lengo unian Valencia hon <clears throat> baina, baina ikusten da brr, egin gabia dola jokalaria ez mm -hmm. Eh, Egia minutu batzu jokatzeko, baina bai, juritzen juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, juri, Eta, bueno, eh, e, que eta zurutara taraburu eh, ez zuten bene unen on, onena izan. Zene que haber nire, gaber, hilarra jartzen den orkan puertian, pixak jartzeko, eta, eta ea, baloia pixka bat hor boitzeko, ez? Boindikan zenbat gezen zaio, hilarari Beste aste pare bat igual, eh, ondikan, ez? Eh? Bueno, luzea bai. Eta ni guztu, Madrid, atzitiko Madrid, ¿es? Uzi, berezita, ia sizula, ez? Eh, partida. Bai, bai, bai, bai, es, mio kontua da hori, eh, kontua da eh, gauza da kaltzia eta bai. beste bada eman zuten irudia. Bai, sí, ikusten da hor, Simeonen... Bena, zetik, man, manzano ganatian, zosten ja, lul jota zuzten. Bai. Eta, Simeone zartu jote horrako <clears throat> griña hori edo... Ego, eh, ze hori... Oi eh? berdu realak. Karpin bat, karpin bat berdu realak. Bueno, ez da, karpin egez ik esperientzia ondu jare... Eh, ja, minio... Bai. Hile izke, jokapio, eskotan da, jokapio, ez da, jokapio, ez ere... Nik netzako, e, netzako ez egite, eh? izango ditzak, e, eh, nik ingo nuka posta bat, ozak, oso zuen dago, mendiri bat, usatzen zinei. Ah, bai, eh? Zaldu da, baki egun nahi emeri momentu enten izinezkoa da, rale atortzea, igual emute batzuta, nio nik uz mendiri berren... Claro, bai, eh, miño, zera, ezin, ezin ezkoa da, oso zuen antziok, eta nik bai. eh, oain, montanier bai. lemizi, kalea. Bueno, nire zi loren, goto barriko jau, netzako, bueno, bai, minio, loren, Ez du jungo, lemizi... Ez du jungo, baina, bueno, baina, egin bezko da lehiak, lorenek alde itxeko, ah, eta lorenek, bai, bai. ekartzen du nogurren guanik, e, bueno, e, ja, e, nia okurturi, zetik abertzi ikartzen du, zetik antiporek itxentxu naztak egin, ja, e, ja, ozer gauz ez. Eta gure gominaz, hombre, <laughs> gominaz. Eta lade, ez zula izan du jokuan, eta gara, maki guzer, tipo bat, errala, aurka izan du, baina ez zin izan hola jokuan, nik entzako, ez zera megatik alduko, izatik ez? Ja, minolarek, gominasek, bizai bi penalti jo jantzitun, rana... Okay, ez dakita, eh, bi penalti, eh, nik ba, bat ikustelezki gu aldu da, minio, ez bestia... En bueno, ikaldi eri gazi dela partidu dela, esporti gira orka, arrezaldeko lautan. Bai. Eute, bueno, eh, eh, hori da ziberraziok, zetik gaur, eh, Villarreal eta esporti gira orka dakate partida orduan, puntu bat kenduko zidute gutxinez, eta irabazi berra do, e, eh, pixka bat, hortik ateratzeko, zetik hor neko nazpila dago, eh? Baiz, e, urrengoa zagaileu, esportin kontra, geho Barcelona, geho Sevilla, eta geho Granada, osea, zaila, eh? Gordu, zaila, gordu, itxeko irabazi berra zeok, eta pixka bat, aber hor erdi parean zartu, eta segitzeko. Me, mena iaz, e, Jose Miguel, pasaren eh, pasaden demoraldian, lehenengo itzulian, Realak hogeita bost puntu, azte zitun, eta oan hogeita bat. Martin, bueno. lasarte, nik zaten manun txerra zela, honek bai. asko zetxarroa. Baina, bueno, bigarren maia, bigarren itzulia den egargarri ingenien, helen eh, gizarte. Oso txarra ingenien. Eh. Ni bai. lotxe bat entziken, azteko kanpoko partitak eta kutuan ez oh. duten Bai, fin. Bueno, a ver, ba, buelta, vuelta matzen den bizka bat eta esportile irabazten, irabazten bai. den ikan Et, Eta Athletic lauta bat, galduzu? Bai, ondo, eh, lehizko zatik egin usatu ziken otetik, eh? oso ondo jokatuta gola politia. Osona, osona gola. Osona, bai. zero bat, baina jo, Madritarrak, jara, jokabe izakateak izibidari dariak eta hartun. Nik espero egin atzu atzen egin empate bat ez ezik, eh? Madritikan, eh? Mm. Zabile emezela, baina, karo, Madrid, eh, orgullu ere ez, Barcelona kontra jokatuta gero, ikutxu ez. Bai, zaila duke, eh? plaza hoi, eh? ba, oso zaila dek, oso zaila Realak de gara, honetan ere ez, hor arkola da kinta, koze bai. jentziok inbeti, imaginatuan ez, bai. e, eh, oso entzaldi ez. Eta, eta oita osasuna berriz, bueno, e, eta ona, eh, azkeneko momentuan. Dik uste mesi zan duzela gainera baztea, baina, bueno, Valenziare justita zea deri joa den, berdinketa nik uste ere ez. Eta torna azteko partia zango txiku, e, eh, joartuko txuzte, Realak esporti izan bezala, osasuna atletiko de Madrid, Uf. eta radio... Atletik eta gaztean ere kopa izango dela, kopako partidak ez? Bai, eh, Atletik, Mallorca, Atletik, favorito duk, baina, bueno, ikusita, ja, minio, a ver, bueno, nik bien saltaldea, jo zela zartuko, no, gana, jo, kola, Urti, oi, realista izan berdiego, eh? bueno, eh, futbol hau eta berri pozgarri bat, jake futbolak ez digu eman, saskibalo, saskibalo que emango digu, eta gaine Euskal Derbia, engo da Baskonia, bai, oi, Euskal Derbia, izango jo, bai, kaja laboral, zea, eh, lagunaro, Nik partidik uste ondo dion minutuak eta, jo, buelta manzion, eh, maizai, eh, zera, zera, zera, Ez zera baixa, partida zerik egin galtzea joan zian, e, eh, laguna erokoak. Eta gero ondo joan zizitere partida, eh? Bai, bai. Ondo. Eta der, derbia, eta kopa izango dugula hor, kaja laboral eta... La Baskonia, oba, kaja laboral eta bazketen artean, ez? Bai. Eta nire uste dute, eh, zorion txeko moku dela eta... eh? Kopa zartzen dila. Ba, bai, ba, bai. Lehenengo aldiz bere historian, eh? Ba, bit horik, eta gero esan, e, eh, eruriga jokatu zela aztian ere, eta bizkaia bizkaia bizkaia altu gintzula, lehenengo, lehenengo partida, eh? Hoi, mm. zaskibalo jan, eh? Bueno, eta e, Gipuzkoa basketek gaizki hasi baldin mazun, demoraldia badirudi gorak adikula, Josimean? Zenek, bakatu? Gipuzkoa... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ondo, ondo, eh? Dik bai. uste dute, ondo, eta... Bai. Ea kopare dezegetatzen dut, bai, eta... Bueno, eta kirolak atuko dugu, bai, eh? Bai, e, tour down under, ez? Bai, zirundularitza, eta hemen esan, bueno, australiar ba, bat, irabazlea ez, Simon Gerr, bigarren Alejandro Balberde, irugarrena Tiago Machado, eta sprinter honena Andrea Greipel, Andri Greipel, ez, eh? lopekoa, esan dudela, hau eta bueno, jaketa australiak nahi ere, teniz hartuko dugu ez, bai. australian dago, ere. Angaia udara dek eh, eta gesto beru egin dikan. Ah, hor ah, or, beti gehi berua. Ego, <laughs> da, angaia udara, bueno. Eta, bueno, aurrela de bala, lehenko mazera, eh, lehenko open mazera ah, australian, eh? E, eh, Fidela ordenetan zartuko dira, favoritok eginak aurrea, eta, bueno, e, bi e, izateko, hor, sonka edo francesa, eta batez ere, nezke ez, eh, Williams hilianz, e, kadeatu izan duela, batez, gainuntzia beste favoritok aurrea dijo estela, eta, bueno, teigandian jokatuko dela e, finala, eh? Mm -hmm. Gero, e, eh, pelota atuko diagu ere, bai. e, eh, bina egu txapeketatzo, bosgaren partida, eta iazen Ibarro Lorizolak eta bero izeko hori tabi, e, eh, barriola eta irujo, kamaboz, eh? nik uste dut partido, e, azkira batez ere neko estua, baina gero, misio handuz utera irabaztea Lorizolak eta bero izek, ez da, zekapena, e, Lorizolak bero izek bos garaipen, eta irujo barriolak, lau garaipen. Zerbe mm. Ah. eh? jau, Jimen? Eta gero kotxeak, atuko diagu, ben raliak azidit juiak, raliak Monte Carron eta... Betikoak, ba, jo, makina batek hau. Sebastián Loeb. Hore, zema bila urtero beak irazten Bai, ez eginik. E, beak dik beti guztiak, eta dek urzi zigarren, zigarren garai pena Montekarron, eh? Jesus. Hau makina batek. Bigarrena Dani Sordo, eta irugarrena Peter Solberg. Eh? Eta gero eskupa ere Europako txapeketa jokatzen ari da, Serbian. E, bigarren fartzean zartuko dira, favorito gaur egin dut ere, eta atorren e, igandian final izango dela. Eta bukatzeko, krosa, egoi barren mugertza memoriala. Eta gizoneta, gizonekoetan e, eh, irabazlea, badalekin nungu adain, ja, ez duna. Ba, ba izango da, marikako ozea, eh? Hore, <laughs> keni atarrako bai, ditu, eh, marikak enduta, korrek itxutenak ditu. Hore, hore, Gugu jarri karri jauzea, korri itxenezuna. Nola leike, keni erbatek korri ez itxia. Eta berua gainea, bai. berua egin kristonzea, etxen dira, kusi, jona saltiaren kontra nola. Berua gainea, etxen jona gaizki, eh? Bai. Eta, bueno, keni atar bat, Paul Tanui, eta gero emakumeetan etia, etioper bat, ez? E, Jimer Uda. Oida. Bueno, Xemiel, e, eh, asteazkeneko gombidatu zein esango du? Bai, bai. E, bueno, e, eh, zaten dugu hori ez, ez dela oztugula osko jarraitzen kirola hori, baina herrian bai egu munduko nena laubiar izan duga, eta honetako dena ez, zaldikarreetan. Jo, keia, bea, jori mendizabal, eh? Pon bizi da, baina, bueno, izango dugu tartea bera telefono zekoteko, zorra ez azkenian, eh, beti bezala ordu bat aurrenetan. Hoi da, hoi da. Bueno, Jose Miguel, ba, eskero bueno, esko? Bueno, izan dugula eta errepikatzeko dugula gero zorri eh? Bai. Eta ez azkerate, zi? Vale, ba, Jose Miguel. Segundo, aio! Aio, aio!